աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան եւ մեր տարածաշրջանում եւ նրանից դուրս։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է արել անվերապահորեն բացել Բերձորի միջանցքը նշելով, որ դա հրամայական է, որ պետք է այս շնչերակը գործի։ Իհարկե, հայտարարության մեջ կա նաև այն, որ այլ ճանապարհներ եւս կարող են գործարկվել։ Շատ կարևոր է, որ ինչքան հնարավոր է շատ պետություններ, այդ թվում նաև ազդեցիկ գերտերություններ նման պահված կունենան, բայց կոչերից անհրաժեշտ է անցնել գործի։ Այս այ ամենամեծ խնդիրը։ Ակտիվ քաղաքականություն էր վարում Թուրքիան վերջի մի քանի օրերի ընթացքում։ Նախ եւ առաջ ասենք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը այցելեց Թեհրան։ Այնտեղ հանդիպեց իր գոլեգայի հետ, ինչպես նաև Իրանի ղեկավարության նախագահի հետ եւ այլն։ Քննարկվել են տարբեր հարցեր։ Իհարկե, տնտեսական բլոկն է հատուկ ուշադրության կենտրոնում եղել, նշվել է, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել շրջանառություն, ապրանքաշրջանառություն երկու երկրների միջև եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենակարևորը եղել է աշխարհակական հարցեր։ Իրանական կողմը թե արտգործնախարարը, թե նախագահը նշել են, որ Թեհրանը որևէ ձևով չի ընդունելու աշխարհակահական ինչ որ փոփոխություններ տարածաշրջանում, նաև Անդրկովկասում։ Ընդհանրապես նախագահ Ռայիսին Իրանի հայտարել է, որ անհրաժեշտ է հարգել տարածքային ամբողջականությունը պետությունների եւ նա դեմ է, որպիսի Կովկասում լինեն տարածաշրջանային ուժերից զատ այլ ուժեր։ Իհարկե սա առաջին հերթին ուղված է արևմուտքին եւ ինչ որտեղ Իսրայելին։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրավիճակը իսկապես բավականին լարված է։ Ասեմ, որ Թուրքիայի նախագահը միջև արտգործնախարարի այցելությունը Իրան մի շարք իսկապես շատ կոշտ եւ պրովոկատիվ հայտարարություններ արել, այսպես Էրդողանը նշել է, որ Իրանը ուզում է վերականգնել պարսկական կայսրությունը եւ իր ազդեցությունը տարածել այլ տարածաշրջանների վրա բայց Նա նշել է. «Ուզում եմ ասեմ իրանացիներին, որպիսի սпасեն, որովհետև կան Իրանի ներսում ադրբեջանցիներ, որոնք կկանգնեցնեն ձեզ, թույլ չեն տա նման զարգացումների»։ Հասկանում եք, սա արդեն իսկապես բազմաթիվ տաբուների, չափուսահմանների խախտում է։ Ասեմ նաև, որ Սոչիում տեղ ունեցավ Էրդողան-Պուտին հանդիպումը, քննարկեցին տարբեր հարցեր։ Մենք դեռ կանրադառնանք այդ հանդիպմանը։ Իհարկե հիմնական շեշտը դրվել է այդ ծորենային գործարքի վրա, բայց քննարկվել են նաև տարածաշրջանային խնդիրներ։ Սպասենք տեսնենք, որովհետև ըստ երևույթի մեզ վերաբերող հարցերը եղել են փակ քննարկման թեմա։ Տեսնենք։ Իրավիճակը լարվել է բավականին Իրաքում։ Քիրքուկում սկսվել են massայական բողոքի ակցիաները։ Քիրքուկը դա քրդաբնակ քաղաք է եւ շրջան է, որը ռազմաքաղաքական մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանի համար այնտեղ ամենահսկայական նավթի պաշարներն են աշխարում եւ այդ նավթը տեղափոխվում է միջև Ջեյհան ներկայիս Թուրքիայի հանրապետություն։ Իհարկե այստեղ պայքարում են տարբեր ուժեր, եւ քրդերը, որոնք ուզում են Կիրկուկը միացնել Քրդստանին ինքնավարությանը, մի քանի անգամ փորձել են, չի ստացվել, բայց մեծամասնությունը քրդեր են։ Թուրքիան էստեղ ակտիվ դերակատարություն խաղում եւ այս պայդրությամբ նաեւ թուրքական կողմն է մի շարք կոշտ հայտարարություններ արել, այսպես Հական Ֆիդանը արտգործնախարարը նշել է, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպիսի թուրքոմաններին, ասինքն թուրքմեններին, թուրքերին, որոնք բնակվում են այդ տարածաշրջանում, պաշտպանել, նշելով, որ Կիրկուկը Թուրքիա է թուրքական է։ Ավելին նրանք հայտարարել են, որ որևէ գործարքի մեջ չեն մտնելու թուրքոմանների իրավունքների դիմաց։ Այո, նախանձելի հարենասիրություն։ Այլ բան է, որ ցավալապաշտական է եւս, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ասեմ, որ Քիրկուկը ժամանակին եղել է հուրիտական, ասել է թե հայկական պետության մայրաքաղաքներից մեկը շատ ու շատ հին ժամանակներում։ Հիմա թուրքերը ասում են իրենց քաղաքն է, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ մեր հայկական տարածքների։ Սիրիայում է իրավիճակը բավականին բարդացել, սիրիական, արաբական կլան կոչեցյալ ուժերը հարձակվել են Սիրիայի դեմոկրատական ժողովրդավարական միավորման վրա, որը ֆինանսավորվում է եւ կառավարվում է ԱՄՆ-ի կողմից եւ այնտեղ բազմաթիվ ավերվածություններ եղել, հրթիռակոծել են, ռմբակոծել են նրանց դիրքերը։ Ուկրաինայում հետաքրքիր փոփոխություն տեղ ունեցավ։ Պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը ազատվեց պաշտոնից սա այն մարդն է ով ասում էր որ ուկրաինան լավ փորձադաշտ է արեմուտքի համար զենքը կիրառելու եւ զենք տալու նրան փոխարինեց Ռուստեմ Ումերով սա շատ հետաքրքրական փոփոխություն է որովհետեւ Ռուստեմ Ումերովը ինքը թաթար է Ղրիմի թաթար է եւ շատ սերտ կապեր ունի Թուրքիայի հետ մասնավորապես նաեւ իշխող Վերնախավի Էրդողանի հետ ասինքն սրանով միանշանակ Թուրքիան իր դիրքերը ուժեղացնում է տարածաշրջանում։ Տեսնում եք ինչ հետաքի զարգացումներ են տեղի ունենում։ Եվ բնական է սա չի կարող հաշվի չառնվել որոշ երկրների կողմից։ Ուղղակի պետք է իսկապես իրականությունը ճիշտ գնահատել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության խոսնակը գեներալ Պատրիկ Ռայդերը հետաքրիր հայտարարություն արեց։ Նա ասաց, որ կարևորագույն խնդիրներից մեկը աշխարհական այն է, որ Ռուսաստանը փորձում է սերտ կապեր ստեղծել մի շարք ռեժիմների հետ, այդ թվում Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի։ Ընդ որում, նա կոչ է արել Հյուսիսային Կորեային ձեռնպահ լինել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Տեսնենք, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստան ԱՄՆ-ի իրավիճակը իրենց հարաբերություններում թեժ է, բացի դրանից կոչ անելով Հյուսիսային Կորեային միգուցե Վաշինգտոնը փորձում է ցույց տալ, որ բանակցությունների համար Փխենյանի հետ կա հնարավորություն։ Տեսնենք։ Աֆրիկայում է բավականին թեժացել իրավիճակը, եւ գիտեք, երբեմն այնպիսի հայտարարություններ են հնչում պետական այրերի կողմից, որ զարմանում ես։ Օրինակ, նախագահ Մակրոնը Ֆրանսիայի հայտարարեց, որ ոչ Բուրկինա Ֆասո, ոչ Մալի, ոչ Նիգեր գոյություն չէին ունենա, եթե Ֆրանսիան չլիներ։ Սա բերեց մի նոր թեժացման, մեծ հազարավոր մարդիկ սկսեցին գրոհել Ֆրա, Ֆրանսիայի ռազմաբազան Նիգերում, ավելի Նիգերը հայտարարեց իշխանություններ, նոր իշխանությունները, որ վերանայելու են ուրանի Ֆրանսիա մատակարարող եւ Եվրոպա մատակարարող ուրանի գինը, այդ թվում նաեւ Կանադա։ Մինչ այդ բարձվում է, որ 1 կիլոգրամ ուրանի դիմաց Նիգերին վճարում էին միայն 80 եվրոցենտ։ Հիմա նրանք դարձրել են գինը 200 եվրո։ Իսկապես էլի դարձել է մի գաղութատիրություն որը շարունակում է 21-րդ դարում, որտեղ 80 ցենտը, որտեղ 200 եվրոն։ Բայց ունենք այն ինչ ունենք, այսինքն նման զարգացումները անհիմն չեն լինում առհասարակ։ Այսպեսին են թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։